ดุขปัตตาจนิดุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจามเฮยีสัมปตังบุญญสัมปดัง สัพเพเดวานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิยาดานังดานตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพปดา ภาวนาบิรตาหุนตุกัจฉันตุเอวตากตังสัพเบมุทธาบลปัตตาปัจเจกานันจะยังบลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังวันทามิสัพพโส